vumbi lilo safi na mpake nyuso zenu na mikono yenu Apendi Mwenyezi Mungu kutieni katika tabu, bali anataka kukutakaseni na kutimiza neema yake juu yenu ili mpate kushukuru. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور Nakumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yenu na ahadi yake aliyofungamana nanyi mliposema tumesikia na tumetii na mcheni Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi sana wa yaliyomo vifuani يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أي Uweni wasimamizi madhubuti kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mkitoa ushahidi kwa haki wala kuchukiana na watu kusikupelekeni kutofanya uadilifu fanyeni uadilifu hivyo ndiyo kuwa karibu mno na uchamgu na mcheni Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayoyatenda وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم Mwenyezi Mungu amewaahidi waliomwamini na wakatenda mema kwamba watapata maghfira na malipo makubwa والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم na wale waliokufuru na wakakanusha ishara zetu au ndiyo watu wa motoni يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Enyi mlioamini kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu zilizo juu yenu walipotaka watu kukunyoosheni mikono naye akaizuilia mikono yao kukufikieni na mcheni Mwenyezi Mungu na waumini wamtegemee Mwenyezi Mungu tu الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Enyi waumini, mkitaka kusali nanyi hamna udhu, tawadhini kwa kukosha nyuso zenu na mikono yenu mpaka vifundoni, na mpake maji kichwa kizima au baadhi yake, na mkoshe miguu yenu mpaka vifundoni. Mnapotaka kusali nanyi mna janaba kwa kuingiliana na wake zenu, basi kogeni mwili mzima. Ikiwa mna maradhi ambayo hayakufaliini kutumia maji, au mpo safarini na ipo taabu ya maji, au mmetoka chooni kukidhi haja, au mmeingiliana, kwa lugha ya Qurani kugusana, na wanawake na msipate maji, basi inakupaseni kutayamam, yani kujipaka vumbi lililo safi. Na hayo ni kwa kupangusa kwa hilo vumbi nyuso zenu na mikono yenu, na Mwenyezi Mungu hataki kukudhikini katika hayo anayokuamrisheni, bali anakupeni sharia za kukusafisheni ndani na nje, ili atimize neema zake juu yenu kwa uongofu, na kubainisha na kusahilisha, mpate kumshukuru kwa uongofu wake, na kutimilia neema yake kwa kudumisha utiifu kwake. Tahara yani usafi wa Kiislamu una maana mbili. Moja ni kumwelekea Mwenyezi Mungu mtukufu moyoni kwa kujiweka tayari kwa hayo. Na kufunga azimio kusimama mbele yake na hali ni mwenye nafsi iliyo tahir na moyo ulio safi kabisa kwake yeye tu. Pili ni unadhifu wa dhahiri kwa udhu. Na katika hayo ni kuviosha viungo vyote vinavyoweza kuchafuka. Na udhu ni jambo la kufanywa mara kwa mara na huweza kufika hata kutua mara tano. Pia kuna kukoga unapoingiliana na mke na wakati wa damu ya mwezi na uzazi. Udhu na kukoga ni kuondoa takataka zenye vijidudu vya maradhi na pia huleta uchangamfu kwa kusisimua damu ya kwenye ngozi na kupoza mishipa. Na kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliusia ukihamaki tawadha. Kumbukeni enyi waumini, neema za Mwenyezi Mungu alizokuneemesheni kwa kukuongoeni kwenye Uislamu. Jitahidini kutimiza ahadi yake aliyoitaka kwenu wakati mlipomuunga mkono mtume wake Muhammad kuwa mtamsikia na mtamtii. Na mcheni Mwenyezi Mungu kwa kuzihifadhi ahadi hizi. Yeye subhanahu ni mjuzi sana wa yote yaliyofichikana nyoyoni mwenu naye atakulipeni kwayo. Enyi waumini, jitahidini kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na shuhudieni kwa haki baina ya watu. Chuki zenu kubwa kwa watu fulani zisikupelekeeni mkaacha kuwafanyia waadilifu. Bali jilazimisheni waadilifu, kwani hiyo ndiyo njia ya kupelekea kumcha Mwenyezi Mungu na kuepukana na ghadhabu yake. Na mcheni Mwenyezi Mungu katika mambo yenu yote kwani yeye subhanahu anayajua vilivyo yote mnayoyafanya naye atakulipeni kwayo. Uislamu unalingania waadilifu moja kwa moja, sawa kwa rafiki na adui. Haifai chuki ikakupelekea kudhulumu. Na hayo unapoamiliana na watu na kuamiliana baina ya dola ya Kiislamu na dola nyinginezo. Na kumfanyia waadilifu adui kunaambiwa na Qur'ani kuwa ni karibu zaidi na uchamungu na usafi wa kidini. Lau kuwa wasia huu ungelitumiwa katika sharia za baina ya madola, basi ingelikuwa vita. Kama kila dini ina kitambulisho chake na alama, basi kitambulisho cha Uislamu ni dini ya Mungu mmoja na uadilifu. Mwenyezi Mungu kwa fadhila yake amewaahidi walioisaliki dini yake na wakatenda mema kuwa atawasamehe dhambi zao na watawalipa badala yake thawabu. Na wale wanaoipinga dini ya Mwenyezi Mungu na wakakanusha ishara zinazoonyesha umoja wa Mwenyezi Mungu mtukufu na ukweli wa ujumbe wake, hao ni watu wa kudumu katika jahannam. Enyi waumini, kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu juu yenu katika wakati wa shida pale baadhi ya washirikina walipokusudia kukuweni nyinyi na mtume wenu. Mwenyezi Mungu akazuia balaa yao isikufikieni na akakuokoeni. Shikamaneni na kumcha Mwenyezi Mungu na mumtegemee yeye peke yake katika mambo yenu. Kwani yeye anakutosheni. Inavyomwelekea muumini ni kumtegemea Mwenyezi Mungu peke yake daima milele.